kial homo dormas. Beboi dormas multe, por povi prilabori la lernitajon en la cerbo. Sen dormo, homo mortas. Regula riposa stato estas viv necessa. Dub longa tempo ne estis clare, kial tio estas tiel, sed nun esploristoi liveras ec plurain respondoin char dum la cur de la vivo, la causo por dormo shangigas. Proximum trionon de sia vivo, homo pasigas dormante. Daura manco de nocta riposo, malheligas ne nur la humoron, sed gi povas ancau havi severain consequenzoin por la sano. Apenau clarigite tamen estas gis nun, cial ni principe besonas regulan dormon. Usonai esploristoi sercis la causon, cae publicigis siain esplor resultoin en faca giurnalo. Dum en frua infanagio, dormo estas grava por lern procesoi en la cerbo, en prima al frua agio, la dormo gravas por ripari la cerbon. Musoi dormas quinoble pli longe ol elefantoi. Beboi besonas pli da dormo ol plen cresculoi. Cai ce delfenoi cai migrai birdoi dormas alterne ciam nur unu cerbo duono. Dum la alia mal dormas. Ciui tiui fenomenoi appartenas alla misteroi, ciui causas alla scienzo ciam ancorau enigmoin estas clare che dormo gravas por survivi. Tion pruvis almenau la experimento de la dorm esploristo Alan Rechtschaffen, quiu montris dum la 1980-ca iaroi, che ratoi, quiui daure estis malhelpatai riposi, mortis post malmultai semainoi. Ce homo, malong tempo malhelpo de dormo, conducas al reductita rapidezzo de reagoi cae al problemoi pri concentrigio, dum cronicae dorm problemoi aperes en contexto cun depressioi, tropezo, cor sangu circulae malsanoi cae cun malfortiginta immun sistemo. Des gravas la demando, ciu in funccio in principe plenumas la dormo sciencistoi de la universitatoi de Texaso cae de Californio, tiu cele faris statistican analison e la datumoi el pli ol sestec studagioi pridormo, ciui amplexis cae homoin cae suciuloin. La priugia analiso de la datumoi concernis la entutan dauron de dormo cae la grandezon de cerbo cae de corpo. La teamo quiu consistis el neurologoi, biologoi cae statisticistoi disvolvis el tio modelon quiu explicas quia la dorma dauro malcrescas ce diversae spezioi, iu pli granda estas la cerbo. Concrete la esploristoi identigis puncton quiu aperas ce homoi en la agio de du como quariaroi cae ecte ciu fundamente changigas la funccio de la nocta riposo, nome de reorganizado al riparado. Tio congruas cun la resultoi de pli fruai studoi, ciui pruvas plurain gravain transiroin en la disvolvigio de la cerbo ce infano en agio inter du cae tri jaroi. Gis tiu algio la cerbo rapidege crescas, dum la roe mo dormo, quiu caracterisigas per rapidae movoi de oculoi, cae per sonjoi, la cerbo occupigas pri la formado cae pli fortigado de sinapsoi. Tio estas tiui structuroi quiui interligas la nervo celoin cae quiui igas ilin comunici inter sii beboi ne estu vecitai dum la roe modormo, char en iliai cerboi ocasas grava laboro dum ili dormas, comentas biologino cun autorino de la studaggio. Post proximum du como quariaroi, tamen la cefa celo de dormo shangigas, cae tio ocasas rapide. Anstatau starigi sinapsoin, temas ecte tiu puncto por la cetera vivo cefe pri la prisorgado cae riparado de la cerbo, char facte certa neurologia damaggio de la cerbo dum la maldormai horoi estas normala ce homoi cae bestoi. Dormo helpas ripari tiuin damaggioin. Tiui prisorgai cae riparai laboroi ocasas cefe dum la ne roe moa dormo. Nov nascitoi pasigas ancora o circa o quindec procentoin de sia dormo en la roe mo faso, dum tiu quoto mal crescas en la agio de dec jaroi al dudec quin procentoi, ca ciu situas ce homoi pli ol quindec jarai, ce fine dec quin procentoi. Dormo estas grava, sam kiel nutrajo, resumas la biologino. Kai estas mirinde, kiel bone correspondas la dormo alla besonoi de nia nervosistemo. Te medusoi tra birdoi, gis palenoi, ciu dormas. Dum ni dormas, nia cerbo ne riposas.